Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 7-ին Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում ներկայ է գտնվել Հայաստանի ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանի հիշատակին նվիրված համերգին, որը կազմակերպվել է Երևանի Պետական համալսարանի կողմից։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է նման միջոցառումները ազգի նվիրյալների հիշատակը հավերժացնելու եւ մտաղ սերնդի հայրենասիրական դաստիարակության տեսանկյունից։ Նախագահ Բակոսյանը նոյեմբերի 8-ին այցելել է Ասկերյանի շրջանի Ռև գյուղ եւ հանդիպել համայնքի բնակիչների հետ։ Քննարկվել են գյուղում արկա խնդիրները, դրանց լուծման ուղիները։ Նախագահը կոնկրետ հանրարարականներ է տվել շագրգիր մարմինների ղեկավարներին քննարկված հարցերի պատշաճ լուծման ուղղությամբ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում հանգստյան օրերին հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 130 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից եւ 60 մմ-անոց mm ականանետից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 2000 գրակոց։ Արցախի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Արդեն մոտ 2 տասնամյակ է Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի շրջանակում անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի անդամ է եւ որևէ անհամատեղելիության հարց չկա Հայաստանի ՀԱՊԿ անդամ լինելու եւ ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության եզրեր ունենալու համար։ Այսօր լրագրողների հարցերին պատասխանելով այս մասին ասաց ՆԱՏՕ-ի միջազգային աշխատակազմի քաղաքական հարցերի եւ անվտանգության քաղաքականության բաժնի ներկայացուցիչ Շտեֆան Էլգերսմանը ՆԱՏՕ-Հայաստան համագործակցություն նոր նպատակներ ու հերանեկարներ քննարկման շրջանակում Կան բազմաթիվ այլ երկրներ, որոնք հանդիսանում են անվտանգության այլ շրջանակների անդամ, բայց դրա հետ մեկտեղ շարունակում են համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ։ Մենք Հայաստանի հետ ունենք բավական լավ քաղաքական համագործակցություն եւ ողջունում ենք Հայաստանի մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի տարածելիություններում, Աֆղանստանում, թե Կոսովոյում։ Հայաստանի հետ նաեւ ցավալում ենք բավականին հաջող երկխոսություն անվտանգության ոլորտում, ասաց նա։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հետ համատեղ Աշխատանքներ են կատարում մինչև տարեվերջ երկու երկրների նախագաների հանդիպման կազմակերպման առնչությամբ։ Այս մասին ասել է Հակոմինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը։ Նա անդրադարձել է նաև սահմանային վերջի միջազգերին եւ պարզաբանել, թե ինչն է խոչընդոտում հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Համանախագահների տարածաշրջան կատարած վերջին այցի ընթացքում նախագահները խոստացան հանդիպել մինչև տարեվերջ։ Համանախագահներն արտաքին գործերի նախարարների հետ նախապատրաստական աշխատանքներ են կատարում այդ ուղղությամբ։ Ակնկալում ենք, որ հանդիպման ընթացքում նախագահները կքննարկեն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հիմնական տարրերը։ Մենք նրանց կոչ կանենք օգտագործել հնարավորությունը նվազեցնելու լարվածությունը, վերջ դնելու բռնությանը եւ խուսափելու զոհերից, այդ թվում անմեղ քաղաքացիների շրջանում, ասել է Ջեյմս Օրլիկը։ Նա նշել է, որ դիվանագիտությունն այլ ընտրանք չունի։ Առանց համանախագահների ակտիվ միջնորդության եւ բանակցություններում կողմերի մասնակցության ռազմական ճանապարհով հակամարտության կարգավորման վտանգը մեծանում է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ասկերյանի շրջանի խնածախ գյուղը Արցախի հնագույն բնակավայրերից է։ Եզակի այն գյուղը, որն ունի իր զինանշանը։ Երեք գյուղովի նշվեց ներկա բնակավայրի հիմնադրման 315-րդ տարեդարձը, մեկ անգամ եւս փաստելով, որ տարածքի տերն Արցախցին է։ Տոնական միջոցառումները մեկնարկեցին հուշահամալիրից, ուր հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածների շատակին կառուցված կոթողի հարևանությամբ ամփոփվել են գյուղից Արցախյան գոյամարտում նահատակված 24 ազատամարտիկների աճյունները, որոնց թիվը ցավոք վերջերս ավելացավ եւս մեկով թշնամու դիպուկահարի արձակած գնդակից։ Ներկաները ցագներ դրեցին ատակների երեզմանկարերին ու շակոթողի պատվանդանին, մեկ րոպե լրությամբ հարգեցին նրանց հիշատակը։ Ապա տոնական միջոցառումը շարունակվեց համայնքապետարանի Բաքում։ Գյուղապետ Մհեր Նիկողոսյանն իր խոսքում անդրադարձավ յուղի պատմությանը, վերջին տարիների ձեռքբերումներին։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում Խնացաղ գյուղում կատարված աշխատանքները ակնհայտ են ու իրատեսական։ Կառուցվեց գյուղապետարանի շենք, դրանով ապահովվեց բուժկետի եւ փոստի շենքերի հարցը։ Գյուղում կառուցվեցին աղբյուրներ, նոր ջրագծեր անցկացվեցին, ահագին ջրագծեր նորոգվեցին, ճանապարհների գիշերային լույսեր տեղադրվեցին, ճանապարհները նորոգվեցին ու խճապատվեցին։ Կառուցեցինք հենապատեր, ցանկապատվեց գյուղի գերեզմանոցը, գյուղի հին աղբյուրները նորոգվեցին։ Այդ ամենը ուղղված էին գյուղի շենացմանը, բնակչության կեցաղային պայմանների բարելավմանը։ Նա շնորհակալություն հայտնեց համագյուղացիներին հասարակական աշխատանքներին ակտիվ մասնակցության, արտերկրում ապրող համագյուղացիներին բարեգործության համար։ Տոնի Արթիվ համայնքի մտավորականության անունից շնորհակալական խոսք ասաց դպրոցի տնորեն Գյուլչորա Արզումանյանը։ Այս տոնը ես համարում եմ մեր համայնքում ապրողներից համախմբվածության, միասնականության, հայրենասիրության յուրատեսակ կոչ միջոցառում։ Չլոքենք գյուղը, բեր կանգնենք այս հողին, շենացնենք մեր գյուղերը, իբարս Արցախ աշխարհի։ Օրվարտիվ եւ հասարակական միջոցառումներին ակտիվ մասնակցելու համար ավականու որոշմամբ մի խումբ խնացախցիներ դպրոցականից մինչև տարեց, ապարգևատրվեցին պատվոգրերով Իսկ աշխատանքային երկարամյա գործնեության համար յուղի պատվավոր անդամի կոչում շնորվեց Լենսեր Պետրոսյանին։ Վերջինս շնորհակալական խոսքում ասաց. 45 տարեկան եմ։ Իմ բարի խորհուրդներով կարող մասնակցեմ ամեն ինչին, որ բարգավաճ լինի մեր յուղը։ Ես կցանկանամ, որ միշտ ուրախ համախմբված լինեմ։ Ցանկանայի, որ երկինքը բաց լինի։ Միջոցառմանը գրական գարավիստական մոնտաժով հանդես եկան դպրոցի սաները, իսկ վերջում մեծով ու փոքրով բարձրացան Խաչին թում կոչվող տարածք, ուր վերջերս տեղադրվել է շրջանում եզակի մեծ խաչ։ Բանակհասարակություն կապը միշտ պետք է լինի ուշադրության կենտրոնում։ Հերախոսակապով հաղորդում է հադրութի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Հադրութի մշակույթի երիտասարդության կենտրոնում Բանակհասարակություն խորհրդի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է միջոցառում ինքնագործ խմբերի եւ Շուշիի Խանդաբիլյանի անվան թատրոնի կոլեկտիվի մասնակցությամբ։ Միջոցառման ներկայ էին Բանակհասարակություն խորհրդի նախագահի տեղակալ Հասմիկ Միքայելյանը, եւ խորհրդի անդամ Ռոբերտ Եսայանը։ Ուզիչ էր պահը դալիճում զինվորները խանդավառության դիմավորության միջոցառման մասնակիցներին։ Խորհրդի նախագահի տեղակալ Հասմիկ Միքայելյանը բացելով միջոցառումը կարևորեց բանակ հասարակություն կապը, որը ավելի է համարապնդում զինվորի բարոյական վիճակը։ Այսօր նպատակ ունենք հետապնդել զինծառայողների համար կազմակերպել ակտիվ հանգիստ։ Մեկ անգամ եւս իրազերկել, որ դուք մենակ չեք։ Հասարակությունը կանգնած է ձեր կողքին, նշեց Հասմիկ Միքայելյանը։ Միջոցառմանը մասնակցում էին Ստեփանակերտի TV7 դպրոցի ինքնագործ խումբը, դպրոցի տնօրեն Անահիտ Պողոսյանի, Շուշիի Խանդամիրյանի անտադրոնի կոլեկտիվի տնօրեն Լեոնիդ Հարությունյանի մասնակցությամբ։ Իրենց կատարումներով թե համար 7 դպրոցի կոլեկտիվը, եթե Շուշիի Խանդամիրյանի անվան թատրոնը վեց հիացմունք ու հաճույք պատճառեցին զինվորներին։ Այն զորամասի հրամանատարի կողմից այդ կոլեկտիվների շնորհակալություն հայտնվեց նման գեղեցիկ միջոցառման համար եւ ներկաներին տվեց պատոգրեր նման միջոցառումները մեկ անգամ եւս խոսում ենք այն մասին, որ այսօր սահմանում կանգնած զինվորը մենակ չէ։ Հարկի ազդեցքում նրա կողքից կկանգնեն Արցախյան գոյամարտի վետերանները։ Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական կոնսերվատորիայում կայացավ ներբուհական դասախոսական գիտաժողով նվիրված հայ անվանի երաժշտագետներ Ռոբերտ Արայանի եւ Աննա Ղարամյանի 100-ամյա տարեդարձերին։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Գիտաժողովին մասնակցում են Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան երաշտական քոլեջի դասախոսներ, ովքեր հանդես են եկել դասախոսություններով։ Օրերս նրանք պատմել են իրենց տպավորությունների մասին։ Քոլեջի տեսական բաժնի ուսուցչուհի Նինա Հակոբյանը կարևորելով նման միջոցառումները նշեց, որ դրանք պետք է հաճախակի կազմակերպվեն։ Գիտաժողովում մասնակցել են մյուս հայտնի հայ տեսաբաններ, երաժշտագետներ։ Զեկուցումները շատ հետաքրքիր էին, բովանդակալի եւ այդ տպավորությունները ստացած այդ մտնոլորտից, որտեղ հայտնվում են ոչ թե միայն գիտական, հենց գիտելիքները, այլ նաեւ մարդկային վերաբերմունքը այդ ամենին լիովին էր Ինչպես սպորտի, այնպես էլ երաժշտության բնակավարում Արցախը հպարտանալու տեղ ունի։ Այս կարծիքին է Նինա Հակոբյանը։ Արցախցի փոքրիկները երաժշտական ասպարեզում նույնպես ունեն հաջողություններ, որոնցով հպարտանում ենք։ Արցախի մարզերի երաշտական դպրոցների տեսաբանները իրանք իհարկե մեր տաներն են երաշտական քոլեջի նախկին եւ ներկա։ Իրանք մեզ հետ երաշտագետների հետ, որոնք աշխատում են Սայեդ Նովայանյան երաշտական քոլեջում, կապ պահեն։ Մենք էլ մեր հերթին կապ պիտի պահենք Երևանի պետական կոնսերվատորիայի հետ։ Թեման, որով հանդես եկավ Նինա Հակոբյանը, հետաքրքրեց ներկաններին։ Թեման առաջի անգամ էր շոշափվում, իհարկե, շատ հետաքրքիր էր։ Իրանք շատ էին սպասում։ Ամեն ինչը լավ ստացվեց եւ այս ելույթը կայացավ։ Եվս երկու Արցախի կոմպոզիտոր իր ստեղծագործությունների հետ դարձան հայտնի ուսումնասիրելու համար։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Տուլայի շրջանային կլինիկական հիվանդանոցում այս պահի դրությամբ բուժումը շարունակում է Ուզլովսկի քաղաքի մոտ տեղի ունեցած Մոսկվա-Երևան երթուղու ուղևորատար ավտոբուսի վթարից դժած 5 քաղաքացի, որոնցից 3-ը վերակենդանացման բաժանմունքում։ Հայաստանի առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ նրանց առողջական վիճակը բժիշկները գնահատում են կայուն ծանր։ Մյուս հիվանդների առողջական վիճակը կայունացել է, արկա է դրական տեղաշարժ։ Դժացներից մեկն ունի կոնքի ոսկրերի եւ անրակի կոտրվածներ։ Նրան այսօր կվիրահատեն։ Շրջանային կլինիկական հիվանդանություն բուժում ստացած մյուս դժվարներն առողջացումով դուրս են գրվել։ Վթարից ուժած մի քաղաքացի հարազատների ցանկությամբ բուժումը շարունակում է Բուրդենկոյի անվան զինվորական կլինիկական հոսպիտալում։ Եվս երկու հիվանդ նեղ մասնագիտական բժշկական օգնություն ստանալու նպատակով տեղափոխվել են Մոսկվայի Սկլիֆոսովսկու անվան շտապօգնության քաղաքային գիտահետազոտական ինստիտուտ։ Այսօրվա տվյալներով Հայաստանի առողջապահության նախարարության Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում բուժում է ստանում վթարից դժուժած երկու քաղաքացի։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունում հայտարարել են, որ Ռուսական A321 օթանավում պայթյունի կազմակերպմանն իսլամական պետություն աբեկշական խմբավորման Սինայի մասնաճյուղի առաջնորդ Աբու Ուսամա Ալ-Մասրիի մասնակցության մասին տեղեկություն ունեն։ Այս մասին գրել է Sunday Times բարբերականը վկայակոչելով կառավարությունից սեփական աղբյուրներին։ Ըստ բարբերականի կառավարության ներկայացուցիչները հաստատել են, որ Մասրին հետաքրություն է առաջացրել քննիչների մոտ եւ Բրիտանիան կարող է օգնել Եգիպտոսին եւ Ռուսաստանին ահաբեկիչներին բռնելու կամ ոչնչացնելու գործում։ Եգիպտոսում աղետի ենթարկված ռուսական A321-ի ինքնագրիչների վերցանմամբ զբաղվող քննիչները հայտնել են, որ գրանցվել է պայթյուն, որը կապված չի եղել շարժիչի խափանման հետ, հայտնել է Ֆրանս 2-ը։ Սև արկերի զայնագրությունները թույլ են տալիս լսել պայթյունի աղմուկը, որը տեղի է ունեցել թռիչքի ժամանակ, հայտնում է հերոստալիքը։ Քննիչները նշում են, որ աղմուկը շարժիչի խափանման հետ կապված չի եղել։ Մեկ այլ թերթ Սև արկղերի վերցանման արդյունքների վրա հղումով հայտնել է, որ պայթյունից հետո ինքնաթիռը հոսանքազրկվել է։ Բարբերականը նշում է, որ պարամետրիկ ինքնագրիչի վերցանումը թույլ կտա parzել հստակ տեղը, որտեղ կարող էր դրված լինել ռումբը։ Ամեն ինչ նորմալ էր, միանգամայն նորմալ թռիչքի ընթացքում եւ հանկարծ ոչինչ, ասել է աղբյուրը, խոսելով Սև արկղերի վերցանման մասին։ ՄԱԿ-ի համաշխարհային բանկի եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների հիման վրա անցկացված հետազոտությունների արդյունքներում կազմված եւ Bloomberg գործակալության կողմից հրապարակված առողջության մակարդակի վարկանիշով Ադրբեջանը շատ հետ է Վրաստանից եւ Հայաստանից։ Նշվում է, որ այդ վարկանիշում Ադրբեջանը զբաղեցնում է 87-րդ տեղը։ Հետազոտություններն անցկացվել են 1 միլիոն բնակչունից ավելի երկրների համար։ Առողջության ցուցանիշները գնահատվել են կյանքի տևողության, Մահացության պատճառների տարիքային խմբերից կախված մահացության եւ այլ գործոնների հիման վրա։ Ռիսկերը հետազոտվել են այն հատկանիշների հաշվառմամբ, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ առողջության վրա։ Երիտասարդության մեջ ծխողների թիվ, խոլեստերինի եւ արյան ճնշման բարձր մակարդակով բնակության թվականակ, վակցինացիայի տարածվածություն, ճարպակալմամբ տարապողների եւ միավով վարակվածների թիվ, էկոլոգիական աղտոտվածության մակարդակ եւ այլն։ Bloomberg-ի ցուցակում առաջին 3 տեղերը զբաղեցնում են Սինգապուրը, Իտալիան եւ Ավստրալիան։ Առաջին տասնյակում տեղ են զբաղեցրել Շվեյցարիան, Ճապոնիան, Իսրայելը, Իսպանիան, Նիդերլանդները, Շվեդիան, Գերմանիան։ Հետխորհրդային տարածությունում Էստոնիան զբաղեցրել է 57-րդ, Վրաստանը 71-րդ, Հայաստանը 79-րդ, Լիտվան 80-րդ, Տաջիկստանը 84-րդ, Ուզբեկստանը 85-րդ, Ադրբեջանը 87-րդ, Բելարուսը 91-րդ, Ռուսաստանը 97-րդ, Ուկրաինան 99-րդ, Ղրղստանը 101-րդ, Թուրքմեստանը 104-րդ եւ Ղազախստանը 111-րդ տեղերը։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը դատարան է ուղարկել գործարար Լևոն Հարիապյանի Հարիապետյանի դեմ խարդախության մեղադրանքով հարուցված քրեական գործը։ Խոսքը դատապարտված նախկին սենատոր Իգոր Իզմեստիևի մորից 700 000 դոլար վերցնելու մասին է։ Ինչպես հայտնել են գերատեսչությունից, Ռուսաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալ Վիկտոր Գրինը հաստատել է մեղադրական եզրակացությունը։ Նրան մեղադրում են Ռուսաստանի քրեական օրենսգրքի 159-րդ հոդվածի 4-րդ մասի հատկանիշներով խարդախություն։ Հետաքննության տեղեկություններով 2010 թվականի հունիս-օգոստոս ամիսներին Հայրապետյանը փաստաբան Սերգեյ Անտոնովի հետ խարդախ ճանապարով չարաշահելով Մոսկվայի բնակչի վստահությունը, նրան մոլորության մեջ է գցել, խոստանալով դրամական ապարքեվի դիմաց հասնել նրա որդու համար ավելի մեղմ դատավճռի։ Իրականում դատական գործի վրա ազդելու հնարավորություն Հայրապետյանը չուներ։ Անտոնովը փախուստի մեջ է գտնվում, նրա դեմ եղած գործի հետաքննությունը շարունակվում է։ Մարզասերների համար Արթուր Աբ รา համի առաջկա մենամարտը նախանշված է նոյեմբերի 21-ին Գերմանիայի Հանովեր քաղաքում։ Մրցակիցն է 33-ամյա բրիտանացի Մարտին Մուրայը։ Մենամարտը ցուցադրվելու է գերմանական ՍԱԹ հերոստանգերության ուղի եթերում Նոյեմբերի 21-ին սկիզբը Գերմանիայի ժամանակով ժամը 22:20-ին, նաև Հայաստանի հանրային հերոստանգերության ուղի եթերում Հայաստանի ժամանակով լույս նոյեմբերի 22-ի գիշերը սկիզբը 1:20-ին։ Ֆուտբոլի Գերմանիայի Բունդեսլիգայի 12-րդ տուրում տեղի ունեցավ Ռուլյան դերբին։ Դորտմունդի Բորուսիան սեփական հարկի տակ 3-2 հաշվով պարտության մատնեց Շալկե 04-ին։ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը մասնակցեց ամբողջ հանդիպմանը եւ դարձավ գոլային փոխանցման հեղինակ 43-րդ րոպեին օգնելով աչքի ընկնել Մատիաս Գյունտերին։ Բորուսիան այս հաղթանակի շնորհիվ վաստակեց 29 միավոր ու շարունակում է 5 միավորով հետ մնալ առաջատար Բավարիայից։ Արաջկա տրանսֆերային պատոհանի ընթացքում Մոսկվայի Սպարտակը կարող է հրաժեշտ տալ Հայաստանի հավաքականի հարձակող Յուրա Մովսիսյանին եւ կիսապաշտպան Արազ Օզբիլիսին։ Այդ մասին հայտնել է ֆուտբոլային հերոստամեկնաբան Նոբել Արուստամյանը։ Ձմռանը Սպարտակին սպասում է կազմի լուրջ փոփոխություն։ Հավանական է, որ թիմից կհեռանան Արաս Օզբիլիսը, Յուրա Մովսիսյանը, Կիրիլ Կոմբարովը եւ Սերդար Տասկին։ Այնինչ տեղի ունեցել վերջին օրերին ֆուտբոլիստներին մոտիվացնելու փորձեր։ Հավանականությունը, որ Սպարտակը լրջորեն կթարմացնի կազմը, գրեթե 100%-անոց է։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, անձրև, առանձին վայրերում մռախող։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հյուսիս արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1-ից 6, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։